Ben başım. Sağ ol. Bölümü devam bakın. Evet, medresi bekledim. Ha, e, de fikirdi, yani tkabata fikri biştiydi. Merhale veha. Merhala kaya, jboy peşveçune tebliğ bu nişandı, katkı nişandı. Yani peşveç, rel peşa peşveçune vetkin. Jboy vejji roleki ereni e, diliz. O denek merhala diji roleki faşver diliz. Yani jboy peşveçune astın çirk. Jiberçin naha gem bahsa mitolojik. E, de esas jboy yani peşkıstına fikri insan. İnsan bu yine, civak bu yine roleki baş diliz. De despek ahod. De neticede evji ve çava irokimya, fizya. Jboy çare serkirna hinek pırs greka. Bilindkirna astezana buna insan. Çı rol edilizi? mitoloji jî aynen wê rûvekist. Sirrek heyî dixwaz çareser bikin. Sir yanî tiştek nayê fehm kirin, nayê zanîn. Evren çi ye? Çawa çêbûye? İnsan çawa çêbûye? Alaqet navbera mirin û çi ye? Cê bişûnde navbera insandı, İnsan xwe bixwe, insan û xwezayê nîşan dide. Ji bo vê mitolojî e, lêgerîna rastî yanî yek ji hewildanên lêgerîna hakikati در خصنا hakikati e, hatta jboy xelki xwe yani jboy derak lê derketî jboy insanê xwe hakikat bixwe cavkanî hakikatê e, zimanekî simgesel imge, işaret, remz dixebitîne e, yekîtiya jiyanê nişan dide di mitolojiye merekar ve rahat bibin. Ahenk û bağên organik di navbera insan û heywan de, di e, daristan û heywan de. Yani e, ev tiştek em dibêjin canlı û cansız. De esas li dûr yani jiyana e, şey, xwezaya jiyanbûyî nişan de nişandayın. Belki despeke de برنگ خوی animizmi vek e, yani her tişti dijiyan heye her tişti diji werte e, destpêkirin amad mitolojiye de him betir ev e, dertkevu hole yani rahat merekarit mitolojiye de rastivan tiştana be çava insan ji zimanê daristanê fam dike daristan ji insan fam dikin hayvan û heywan karij بێگومان ئەوە گەرەک ڕەنگێکی وەک چاوە هەی مەرەفام نەک سیمگەنت نەتیجێتی ئیمگەنی ئیشارەتن تشتێکی ئیزاح دکن ئیفادە دکن نەوەەر ڤالاتیە نەوەک چاوە سوێلەنجێکی وەر مجرد سۆیت تا علاقی وە ژیانە مادیرتونەوەەر نین فقط ژیانە مادی ئاهەیی برەنگێکی سیمگەسەل نیشاندت دیسات میتۆلۆجیە دە ئەسندا بەرخوادانە ئینسان بەرامبەری قریزە Çı krize xwezayî be, çı krize civakî be. Nişan dide. Mesela dema gendbejin işte mitolojiya Sumer'a de tekoşîna înana ji boî mafê xwe, ji boî yasayê xwe, qanûnên me tê ew kirin. Tê ee, zanîn e, e, laneta akada wek çawa axitê Sumer'a dijî bin keftina bajarê xwe, taybetî bajarê xwe kutsal. Nipure ve nişandan. Gelekt işte dedi. Tepki, reaksiyona beraber zulme, zordariye, bindestiye, dert kerpeş. De neticede, mafya mirova, azadi ve kevi, e, legarin avan, benavber, jali insan ve age her deme hey benavber ev tekoşin, de mitolojiye dijimere garip dine. Jboy ve tekoşina insan jboy azadiye hazır bunu amada buna insan ge beramberi azadiye tiştek grambuha bide tiştek roja ironine ne şoreşa sosyalist derhisti hole ne şoreşa rızgaryana teva derhisti hole ne şoreşe demokratik genci egela di serdema sat hicdan nozdadı la Avrupa Amerika derhistin hole eveyan ligarina azadiye vekte kuşineki ben avver a insane de mitoloji diye Fakat mitoloji de aynı vakte de çi yani jiyana insan ji tanzim. Dekiliyet navbera insana ji diyardık. Pirsgirek de birday. İnsan demage digheji wi aste gzanibi. Digheji wi aste gzanibi. Diriya mitolojiye de idinama kar pirsgireke ifade bike. Janji, mitologji formileki rast ji bo çareserkirina pirsgirêkê bi îdî nema pêkitîne, şûna Şuna wê derbas ke, arayişê xwe seqet Yani şuna ki mitolojiye derbas bike, mitolojiye derbas nake, arayişê xwe bisînor dike. Yani teslim tiştê heyî Dogmatizm ev. O ev di rojhilata navîn di pir balkêşe, yani insan bi çavê xwe rastiyet bîne, ama nedit ibn Ezik de bijberçe, jber eger bibine wî çaxî tiştê serê wî şaş derdikevin. Ew naxwaz de ji wan berd. Naxwaz wan berd. Ji ber ew ew e, e, nirxekî wanî qudsal e. Di vir di pirsgirêkekê. E. Pirsgirêka duwemîn, mîtolojî sadece fikrekî azad nîne. Her demê nîne. Sadece riya çareseriye ji bo insana nişan dide nîne sadece pırs girekek insan nikarin bersive bidin avana jir bersive dinin serdemeke dahi ama jiv şunde jiv şunde debe iktidar na demek bu iktidar pırs girek derdik na fikrek mesela ha ez fikrek idbejim havale editir fikrek idbeji editir fikrek idbeji ef ne pırs girek zengin bu ne ki hatta muhtemeli de encam etmere kare hineki daha باش بگه راستی انجام fikri جدا جدا baş daha rahattır بگه راستی demek ki fikir zede zarar avan tun kengi zarar avan çed dema gibi iktidar er bi binyek zarar avan çed bi taybeti fikre mitolojik dini udruja irodici elme pozitif ve de rastiye nişandıdı jberçe her xebateki fikri li gorî xwe bawer kirî gihaştî heqîqetê yani hakikat girdiği destek ol. Mutlak hakikat girdiği destek ol. Kesbe nikar bir tartışma bakın. Fakat demek destilatine desteği de be tecrübesi hep tiştekte de beşin arast. Ez bir rengi hakikat edin. Bu beş tamam. Fakat demek iktidar desteği de be e beş çenabı tişaş bir fikir. Farklı bir fikir. Hakikat ev. Ubsazye iktidarı ve hakikati brengeki mutlaklı ser herkesi farzdik. Ve ejder ve derkeve bu kanunu Kur'an'ı cuda cuda te mahkum kirin. Hırs girek dıvırdı e, dert kefeş. Şekillenme devleti disa ser bir esası hati, hati çekir. Tabi çima ev pırs girek duroşelatan havinde. Acaba her dene mitoloji tuna bu hap. Her dere din tuna bu hap. Her dere felsefe tuna bu hap. Yunan habul, Roma habul, Avrupa habuye. Çıma ev rojelata navin de pırs girek? Carek dimere mecbur ve mesele bir nav bike. Rojelata navin çavkani van tiştanay. E. Çavkani. Mesele dine kodayil Avrupa dernek. Hrist Yahudi tiji, Hristiyan tiji, Müslüman tiji hamu rojelata navin. U farkı ki ciddi navbera van dütüne. De mesele civaki de, de mesele ahlaki de, de mesele bavariye de. Farkı ki ciddi tüne. که افغانی یک zaten hevdu red nakin. Mesela Müslümanti, Hristiyanti red nakin. Hristiyanti, Yahuditi red nakin. Zaten yek kitaba olan şey yek. Ahdi kadim, ahdi cedid. Yani Tevrat ve İncil bir rengi tenaskır. <clears throat> Vakda aşama dedi nişanda. Yani divirdi çavkani evi, divirdi mezun buyi, o jikwaji despene Yani jisufre despene Mesela e, ben e, ee, diben mesela Tevrat Tevrat vak akaftine khode ya ji İncil vak akaftine khode Kur'an vak akaftine khode de e, de naskirin fakat dipişre arkeoloji nişanda henek belge berxistin hole ki ev tiştegi de Tevrat ji vak agahi nişandayı ji tufane bigrut pirek mesele ditir çebuna insan nêzîkbûna jinêrin ev belgana و ev bilgiyana برنگeki نویسکی دو وقتeki ورد هنه و حتی بری و جهبونه ev وقتeki giş Adem kevintir. Yani tariha Tevrat Adem vek çebuna insan nişandıdı jüve kemtir belge hen. O aynı agahi tedhen. Demek ki ev dinci Var brengeki soyup peygamberek vahiy hat ser. Cem xod deri xist. ev bil cibere tunnebun. Hayır kesi je tunnebu bu jina arastı. Ciber herkesi var zani bu ilk agahiye derbare tufane kitab-ı semavi Tevrat-ı Kur'an derke heye fakat demagın destana gilgamış brengeki tasadüfat ev kirin hat keşif kirin eşkere bu ev brengeki daha e, hoş bahsa e, Tevrat e, tufane ki bu çağına Nuh habuye ne Adem habuye ne kesicidir. Demek ki ev Zincira fikir çavganiye öyledir. Despeket mitoloji din berengeki didir biçim dayı ve eve bu nasnama insan. Em dikkat bikin. Her tişteki insanı rojelatan abin jefamdaki söyleme dini, hitaba dini. Zu jefamdaki, pırskirek eted nakşine. Jiboy ve duvakte hareketa milliyetçi, hareketa sosyalist. U gelek akıme fikri ditir zoreki ciddi kişandın garibin xo bigihinin kitle ama merelet nara hitaba dini hawkasa zorî nakş. Ev yek. Adı dua. Ji ber giçavkanî imkanı imkane reformê te çena. İmkane reformê te çena. Na mesele dema ge ez ne insanekî ne ji vê ez ji ser esasê nirxên kulturelî cuda hatin civaki cuda, nırkın civaki cuda hatim mezinkirin Ama azlet nerim de İslam edi tiştim baş hene. Ez tuhazım vak baveri İslam iş bu esas. Ez bu hazım na, bu hazım na hazım. Vak yeki Arap, yeki Kürt, yeki ve heremi. Ez İslam'ı nekrim des. Ez heneki jil gor taybetmen diye kwa. Ligor şartik este dijim dikemez. Duvur de imkanı reforme betir. İmkanek mera reform biki betir. Ama mesela یک دما گنا اسلام جبوی خود که ناسنامه ناسنامه آوی او بخوی جبوی به دما که تتخوازه نزیک ببه رفورم بکه بگو هره reaksiyon nişandet. Tepkiki ciddi nişandet. var kabul nak. Evde tayyip mendiye dini dogmatik dide heremedim <clears throat> e, diyar. Naha birdi fark vücuda hani ya Avrupa mere demek bigri dest mere çip Naha Avrupa bigişti dine Hristiyanti kabuldir. Fakat ev Hristiyanti al Avrupa jı çava çi. Evaya jı muhimi mere famak. Hristiyanti merkez abi rojilata navin. İşte Yahudiye bu taybetli tarikata eseni e, ki Yahudiye Yahudiye idi ne ee, makarın pers gireke insana çare serbikin ee, eşe insana nikarin hamiyet bikin nikarin bihevi binç boy hamu insana dine ki kavm buyi tang buyi ee, de gelek aliyade insane der ve kwa nikari bu hamiyet bikra nikari bu jer bu çareci Jiboy ve Hristiyanti derk etmiş. Hristiyanti ki ji alî sîstema desthilatdar qedexib li dijî wê şer dihat kirin xristiyan dihatin mehkûm kirin ama rexmî wê jî bi çavakî mezin ev dîn belav bû bi giranî li kû de belav bû li rojhilata navîn belav yani لأس لآسيا بچوك وقت تركيا آنها لمصر لولات فارس لوان درنا بلاو خريستيانتي لأوروبا جي بلاو فقط نه وقت چاور روشلاتانا Imperatorya Romani pirs girek jiyan kir. Çi buna pirs girekana taybeti droj avad pirs girek jiyan kir. Erişe kabile Germen al servan çebun. Kısmek için imparatorya kut kirin. E Anglo-Saksona çebun. Evji kısmek için kut kirin. Di neticede pür biçukdu. Beramberi erişe derve namakari bul berkhabida döndür dici Еги вак давлетеки var işte zamanı xwedê pak Roma, aştî, istikrar, güvenlik, têrxwarin her derine makari bu bela bikira. Lawaz di. ancak bo wê encex alana vebûyînê İmparatoriya Roma karî bû di baba. dibeba. Li ser vê esasî di yani sesi û deha karar girtin ki imparatoriye perçe bikin ji bo ge bijî ev împeratorî perçe bikin împeratoriya Roma Rojhelat a git pişir navê bû Bizans ki yani Bizans navekî pişir dîrokna dîroknasa lêkiriye Roma'yı Rojhelat İmparatoriya Roma'yı Rojhelat çebû o imparatoriya Roma Rojava. A Roma Rojava zaten berk tasfiye biçu. Zede bandura ve nema. Devlet çedi bun. İngiliz çedi bun. German çedi bun. Yani li dijî mentiqê nüfuzê wê hinek hêzê dîtir hakim dibûn heta vê demê xristiyantî qedexe li hemû roma xristiyantî qedexe çima xristiyantî xwedayê heyî red dike yek xwedayî qebûl dike ji dervî ve xristiyantî tekiliyet navbera insanat şaş dibîne li ser esasî hîn bêtir wek hevî û edaletê bi perensîbê biratiye dixwaze e, pirsgirêkê civakî çareser Demagê merkeza imparatoriye berê kadar û jilat bi taybetî di zamanê Roma Konstantin di Konstantin dît ki hamu mirov Hristiyan yani Hristiyantî dedi. dixurt. Ji bo vê çi Konstantin? Karar girt ki bibe Hristiyan. Ji ber Eger ne bi Hristiyan, rexmê zemine heyî nikar hukm bikin. Wî çaxî împeratorî bu da Hristiyanlığı kabuldir. İstanbul Ciboy Fakir'in payitaxt, ki var ma hatta sana 1457 mag Osmanlı Ajvans'da, payitaxta Roma'yı rucelat e, ma, o navi ve navi aynı yani Konstantinopolis yani Vajari Konstantin navi ilk imparatoru rojelat Roma'yı rojeladı Konstantin sana sesi 25'adı Sada se su do 205 miladide, evo ga čekir, dživinek čekir. <laughs> e, ee, dživinek že yani dindar yani rahibe e, e Hristiyanar çekir. Udhundur ve civinede Hristiyanti berengeki resmi ve dine devleti hat kabuldir. O İmparator Konstantin ev din kabuldir. Fakat ev din çava kabuldir. Her evdin bir şekilde kabuldür. Mesela de, de, ev mitolojiye de den ya yek habuye li ser li cikit sekini dema ki insanek bigirtan kesek bigirtan ev cezet gir. Cezayı bir çava bu taht ekliyor, taht E, ee, taht yuvani veli bun. Eğer insan jedreştir bu dikşan. E, yani e, jedkir. Jedkir ki gori taht be. اگر kurttur ba o dükşan kil gori taxti ama taxte xona du var esas imparatori Roma ji ji Hristiyantiye ev kir Ligo ne bu Hristiyan esast. <coughs> Hristiyanti ligori mayindabuyina devleti ayar kir. Lidici derke bir çenav. Çünkü potansiyel buyu potansiyel ekimezin. Herkes Hristiyanti kabul kiriyor ama ne iktidar. Bi kadaga kirin, kuştun, tasliye kirine vakberi ne makarı bir rubru bisekinin ve kabul bike ama kabul bike jib ferensi ve ve vekhevi azadi insani humanist kabul bike uçak sisteme xwar ettik ji bo îvê xristiyanî gorî sistemê hat eyarkir ve xristiyantiya ya iro nas dikin jî ev her demel gorî sistemê hat eyarkir di sala sesûd û bîst û pênca de bu wê civînê de bi oylamê çêdibûn mesela İsa Xwedeyên ya nexwedê ev ya bi oylamê çebû çunki heta wî çaxî xristiyanan ne digot İsa Xwedê pêxember û insan ama İsa eger bibe Xwedê hîn bêtir bi bi e, gelenekê dînî ê e, imparatoriya Roma hîn bêtir nêzik dibe ji bo vê oylame İsa bi Xwedê gelek kesel dijî derket duwê civînê ama narîna resmiya ew derket ji bo ve Hristiyantî decenere bû ji taybetmendiye xwe şoreşgerî humanîst wek hevî hat tecrid kirin û tamamen bu idî ew bu dîne dewletî fikre dewletî eveyan droma rojhilat jî çêbû hedî hedî droma rojava jî çêbû û bi vî şeklî Hristiyantî ji dînekî qedexe aynê dewlet wî dînî ceza dike ama aynı devlet idevi dini benimsemedi ki, o dike dine xo ama pişti ki, pişti iş etmen diye ve e, jirastiya ve durxistin. Peki, emkarın irobejin yek rabi cibineke çebiku o Kur'an-ı jnude diber çavr derbas bik. E dünya harap. Ebe naya kabul kir. Drojelata navin naya kabul kir. Dibeje Kur'an u Xwedê yek e. Kur'an jî Zamanı خدایی گوتن خدایی نه چه نابتید çebi. چه beşim دید بیجی منه تمام گوتن خدایی نه فقط منه اف خودی دید اسپیگا قرآن تشتک گوتیه دید آبیا به تشتک Demek ki vurdu guhertin karı çebbe. Çıma enbiya kabulün hakkında be hodeyit. Karı ama amni karı. Ve bir şekli ta tabiye bu. Yani reforme reddike. Ama Avrupa reformer der bastıkış. Berçi ne eyvanı jer lazım mı kabul kir. Jer lazım mı kabul kiriye. Brengeki nisbi eve mere karı ev ki taybetmendiye e, Türk'a e, hinek nezik e Avrupa'nı nezik bu navanış dini İslam edi. Mesela İmparatoriya Osmani bir gişti dini İslami vek e, ki cevheri öz kabul nekirin vek menfiat iş boyu pekarı bin desteka gele rojilata navin bigirin pişkwa obziranki erişi Avrupa bakın ciboy ve fayda cinezik bun rojame iroci fayda cinezik dibin ev hatta astaki je menfaatna peyda dikin fakat bigişti gel var nezikna ciboy ve dikkat bikin Hristiyanti çıkası dogmatik biji le Avrupa nikari bu ba astangli peşa Rönesans nikari bu ba astangli peşa Rönesans ciberçin جبر ج اساس خود دما وک باوری وک معتقد هاتی قبول کرن نتیجه احتیاجه که هاتی قبول کرن وک ناسنامه نه نتیجه احتیاجه که سیاسی هاتی قبول کرن و Kur'an emirleri ve esası hatında. O her dene ligori ve guhertin tetçe bu. Ligori bercevan diye iktidara siyasi guhertin tetçe bu. Mesela de sala hazar udusu diye bir şun diye işte ditinge hinekî be berhemê felsefî gerekgirê din çawa mesela çicer Thomas Thomasê Thomas Thomasê Aquinas çi kir e, ew jî bi felsefa Aristo û dînê Hristiyantî kir wek hev yani tev li hev kir wek e, ev ev çekir yani kompleksek çekir de navbera dine Hristiyanti u felsefe Aristo ciber felsefe Aristo ji felsefa ki hata asteki muhafaza kar mutlaka li ser esası hinek hakikata xwed dirûn şikandin ve eweya kir e, Perçak iş dine Hristiyanti halbuki Aristo bu insanek ne dindarı di zamanı hüdü bu Hristiyanti ji tunab Hristiyanti bile tunabu ama tev jiber gijer lazımı Aristo e, fikri Aristo dine Hristiyanti de cikir u hatta sana e, yani satsala şazdacı qadağı bu bahata e, tartışmak girin. Hatta satsala hafdacı qadağı bu bahata tartışmak girin. Ege münakaşa bu girana fikri Aristoji dahatın idam kirin. Mesela en son Hazar uşası dedi. Alimek yuvak Bruno hat şevtandı. Jboyge işte Aristo e, evdik. Yani reddik. Ve neticede merelerler hem de ali mitolojikdi hem de ali diniydi. Dema güvek versiyoneki duvemin ya cisyemin. Fikrek çabkaniye ve rojhelata navine. Derbasi herema rojava dibe, him betir nerm, him betir lugori kuşule van civaka, xwe oyarlama ki, jboy veji, vek giçavat rojhelata navin dilpeşiya peşveçune astengi, duve düzeyet lur nabastı. Yani insan karın rahat beraberi bederken. Ne hevkası var tabi gerek emvar cifahamnekin var gülü gülistanlık. İnsana gehemberi veci derketin hatını kuştun, hatını şevtandın, sürgün kirin, tasfiye kirin. Fakat ne vak rojelata navin. Dogmatizm hevkası vak rojelata navin kurt. Ne rojelata navin de. Cibuy derbaskırın avdi revşe. Hiç havuldan çenebun. Hevldanê e pir mezin çêbû. Nav tiştekî em dibêjin Rûnesans, reformasyon, aydınlanma, felsefe. Evana di demekî pir berî Ewropa di, gelek gelek berî Ewropa, sedê sala berî Ewropa bi rojelata navîn dipêşket. û bi metodên ji Ewropaya bêtir elmîtir. Belki hinek gotin em lê rast naye. Mesela, di sedsaliya nehadı, heştadı, dahadı, zamanı serdema hukmi Emevi, piş serdema hukmi Abbasiyadı. Belki literatura vi çağıdı emrasti naveki demokrasi nay. Fakat ji demokrasi him betir demokrasi ifade edike havuldan icvaki hem. Ji komünalizme him betir komünalizme ifade bike havuldan icvaki hem. Belki emrasti naveki jer nabın rasyonalizm. Ev naftunet, literatura vi çağıdı ama akılcıtya giz rasyonalizme der bastı ki havi. Ebaya havi. Ebana vak tamamen netice kuyrbun, yoğunlaşma insane rojava derketin hole rast. Tabi din a, din aslında aşama duveminj peş ve çuna fikri insani. Eğer em mitoloji vak despek bigrin dest, merhala duveminci peşveçuna fikri insan zihniyete insan jberçi din hin betir wer neziki akılı li gor mitoloji hin betir tefam kirin hin betir somute hin betir neziki pirsgireke civaki e insani dibe ji bo vej mitoloji hin betir neziki hakikateyi و حتی د düzeye zihni a fikri de mere karna ve şoreşe de yani belki de ali civaki de merena ve şoreşe nikar bile bu ki. Fakat ali zihni de vak şoreşe ki çünkü her tişerugini hep. Yani nerina insanlı kozayı, nerina insanlı insan, baveryavi, davranışevi, her tiştiği var. Hemu gelenek yugar. Beri dineye kodayı insan brengeki dijya, pişti dineye kodayı insan brengeki yitirdi. Ev şoreşti. عند أهل ذهني دي شورش çünkü serubini hevd ودين دين حتى بريك باقتدار حتى بريك باقتدار جي اجتهاد الفكرية وهر دمل سر أساس برسفداينا پرسگريك جواكي خواه ده درونشکاند mesela dini İbrahim'i gibi bir şeklinin, dini Hristiyani gibi bir şekli. Yani dini İbrahim'i zaten Brengewey موسوی خریستیانتی و اسلامی بیشک دینه که چانکانی خوش گلنه که آریان دگرن هم بهتر وکرینش راستی اجوا کر حتی بر اقتدار فقط دماغ دب اقتدار دین ایدی قاب بج اجتهاد ارته گرد قابانی دب مثلا اجتهاد چی اجتهاد مثلا بگت تشتکی رد بکن تو خلق کاریت اتشید Mesela emiru karek yetkin, kabatek yetkin, Kur'an kaide ve kabate hene. Em karın lugori van Kur'an kaidaj pek bine. Rengeki kabate eder ke buholi. Ama yuha tekrar bike. Ama yek heye, bihünere yuha tişte gile zedetk. Him betir encam edigre. Him betir kuluk kare. Ev nabe iştihadi. Tişte gile zedetk. Şarazayet ettik. Ama tije kutna be. Yani saat Müslüman be ama Müslümaniyet tuhruk kariyet ki. Mesela saat PKK'li ama PKK'litiye de tuhruk kariyet ki. Begit prensibe ve esasi bertaraf bik. Jbuy ve her demec iştihadır, junubuyner, jbersivdayına persgreke civakir vekir. Münakaşe azad egit camia peygamber Medinet çed bun, iro, iro de ev üniversite şeriatı, fakülte şeriatı, le azhari, le mekayı kes ne veri bin zaman bil. Ama uçak serbest münakaşedir. Her çeşit hat münakaşedir. Ha bunun tüne buna kodet hat münakaşedir. Hemû pırs girek ev insan ve gire dayit hat münakaşedir. Jiyana rojane, tekiliye jinumer, kodikirna zaroka, mesele mali, e ekonomi, her çeşit hat münakaşedir. Ama iro gelek jvan tiştana bunu tabu Ukesne verim ona arkadaşlar. Pişti çıkarsa pişti hazar rupiyen salim. Ge ser derbas bu. Yani bu çağıyım betir vekir. İktidar bir şekli fikir çidike ji iştiha derdikre kapalı dike di çerçeve bercevan diye xwed de hele. Jiber eger eger di fikir di guhertin çebu ev dihelik iktidar ji tekev münakaşi. Ji bo vem dikkat bikin iktidar bi gişti dogmatik. İktidarı İroj dogmatik. dogmatîk. Ji ber çi? Eger iktidarek pala xwe di fikrek, mesela ser Müslümantiye, ser şeriatê, xwe dirûn şikandin, demek şeriatı tartışma bike, rahne bike وچاغ اقتدار جی که رخ نکر جبوی و اقتدار چه دکه دبن ناوه پیروز ده دبن ناوه خدایی ده قدغه کرنه لسر tartışma کرنا شریعت داتین دبیجی کره کس کس اکنک کس مناقشه نک وقت چاوا هایی ته از برک جبر چه انسان اک مناقشه بکه رخنه بکه لگرین وی چه ببن وچاغی ای دورانش و طرز حکمداریه جی ای تخ مناقشه e bu bu hezeki denetim eser iktidarı. E, iktidara drojelata navin bigişti despotu heza denetim eser ko kabulnak. Jboy ve iştihad reddike. Dogmatizm jer baş. Xulq karina. Tabi insan, civaka insana bir din xwestin azad bir. Bi din xwestin azad bir. Yani xwestin bigejin hakikati. Xeleka xwe wendayî bikirin. Zulm û zordariyê xelas bibin. Wek hevî be. Yani vegerin cennet. Ev hevî di din de hebûn. Din vên hevdiyana dide. Bi taybetî bi hêza xwe ruhanî, bi hêza xwe ahlakî, bi şîretê gitke, bi taalîmê û ev ge nîşan dide. Ve ve bavar insana çedik. Fakat de pişri insana dit ki bir ihanetek rubruma. Yani ev tiştek jiboy ve bun Müslüman, ev tiştek jiboy ve bun Hristiyan. İktidara siyasi ve berpirsiyartiya kopyek nayn. Ve keviye nayn. Disa zulüm. Disa koleti. Disa kuştun. Ve carib nave khode. Bere belki insan hatta teki garibu seri hilda. Garibuj derver bijya. Ev derhim betir merkezi dibe. Devlet merkezi dibe, hakim dibe, artı şevçe dibe ve her çeşit ibn abi khodedik. Mutlak. İmkan el berkodan iştar nahil. Dil berko bitti, dil dici khode dert kedi. Dici tişteki mutlak dert kedi. Jboy veji sorgusuz tekuştini hak bakım çağır. Liser bir esasi hareket درکت حرکت خوستن din, به تایبتی جی مثلا شرط رجلات آناوین ده ده سردما اقتدار عرب و اسلامی ده هنه کس درکت خوستن arındırma bikin, ji nexweşî iqtidarê Ev hereketa gemjer dibêjin xaricî yek hereketa xaricî. Hereketa xaricî çi? Zaten navê öyle, xaricî. Yani خوشدر بد هیل جدر وی چی دهیل جدر وی قاوگان سر اقتدارت جدر وی شر سر اقتدارت هیل جبر demek ki dışarıda mı avıldı ev ev şerihan desbekir. Bu taybetici bir mürna peygamber desbet ki ama dışarıda mı halife Ali'di hin betir kuyurdu be aristokrati Arab ege dixwazin modelek iktidarê wek çawa Bizans, wek çawa Fars bidin runişkandin yani taklit devam bikin u dinavbera kesek hinekî dixwazin bi nirxê İslamî ê wek hevî bijin لسر اقتدار tabi ev çedir, şer çedir. Ev şer di bir ser sebebi ke gele kesler kevin faham bikin ki ev ne yani ne İslamiyet ev. Ev dine ge be e, umude çareseriya pırs gireke civaki tevle bune ev din gerek ne bu aracek iktidarı. Ve navbera kese din de hem fikir bin gerek huynar. Fakat bir de huyndırır. Katliam çedbil. Huy vel dici derketin. Hoşder ver. Uxastin ve mesele çareser bik. Le bisernek et. Bisernek et. Yani imkanı vani gariban efser biket ana tüne bu idi. İnisiyatif jidesvan derketi bu. Belki en tiştevani garibun vak tedbir bu gırtana ali kuştun fakat Muaviye ne garibun bu kuştana yani li gor xwed gotin eger her du kesa bikujin uçak çaxişer el ser iktidarê ednava Müslümana dirab carek dî yekîtiya Müslümana içe bibin fakat garibun Ali bikujin ama Muaviye nu garibun kuştuna Ali tamamen iktidar ke deste e, Emaviyan. Ji vî gelenekî rebazekî derket ev ribaz binavê mu'tezilen. Di tarîxa İslamê de û tarîxa rojhilata navîn de akılcı a herî somut û herî mezin. Yani rasyonalist. Navê wan mu'tezilen. Mu'tezile çi? Mesela emketi özleti. Yani özlet hoşcik tecrid tecrid kirin. E, tu devje verdi. Jici giberdi, işte giberdi. Mesela dibeci filan filan futbolcu devje futbole verdi. Pişti emri yuhineki mezun bu idine bakar biliz devje verdi. Niş evdikin, dakhuyanik eddi dibeci idiyaş futbolu kuttum. Yani etizaldik. Mu'tezildik. Jüve. Mu'tezile gelek narin ser e, çebunavan heyi. Esas di sala 8 hicridi. 8 hicri yani 8 hicriden geçki yan sarıdı ve hafsudu çilidir. Ligori yani hafsudu sihi miladi. Hafsudu sihi miladi. Den givete şuwe de ki o hatta bisat salya daha önce devam dik. Yani dondura dusut salidi dusut sesit sal ev akım brenge cuda cuda dizi eşkere hey. Liser çebun naman gelek narin hanım hinek narin zede ber ve akıl avna açın. Hinek narin him betir neziki hakikatini. Evana ved beşin. De ben ji iktidare durketin esas. Bi taybeti ji tepki vak tepki geldi ji Hasan kure Ali. Jiberçi Hasan evkir. Ji Muaviyere çi da tavizdi. Yani kabul kir. Vak halife o. Evana tepki nişandan ji boy ve derce verdi yani vak çab kodur jihad işte kudur. çünkü haksızı hakkı muaviyet hilafete tunne ama demek Hasan Hasan bizim lugori Hüseyin yeki pasif bu ya var zede ekne bu şerker ne bu demek ki devce berdayı bu ve javancı devju var ev yek de do de ben netice şered novvera Alevi Muaviye'di, Emevi Aleviye'di. E, evana gotin efşer çevdi, Ciboy ve xwe dur xist. Bi mesele fikir ve mecbur bune. Yani mesele fikri elmi ve mecbur bune. Erji rebazaki. Yek jid beje işte e, insanek hebuyi, vek rehberek yuvan buyi. Di derbare meselak edin, li camiyek el Basra, Basra'yı Irak'ı inha, Di camiye de Hasan-ı Basri hey. Zanyareki dini İslam'ı mezini. Di derbarı pırsgirek de yani günah mezin çi. Nakokid nav beravan derkedi. Günah mezin meseleye gidem şu kadar verdi. Ev günah mezini. Ev günah nayi afukir. kir. Yeki hati ji Hasan-ı Basri ev pırsiye. Gotiyev günah mezin te afu kirin nayi afu dibêje dicî de evê Mu'tezile bersiv dayî gotiye gotiye eger mir û tobe nekir tamam nayê afû kirin ama berî mirine tobe bikir tu afû yani esnek bi vê geçti. û ji meclisê rabûyî dûr ketî dibêje Xwedê gravî wî çayî Hesenê Besrî gotiye ev ya em i'tizar kir yani ji me mu'tezil bu duri meket jwed be dest bilgi fakat be esas de harekete gijder bir iktidareye buzanistliye bir müjuldu be be fikir bir müjuldu be fikre vanç evana yek jenezik bu nevanij iktidare diyar zaten li diji evki iktidarene fakat nezik bu nevanij zanistiyere muhim ev gotna gidbejin xwedel filan dereye cavi vihane devi vihaye گوتنی وی هنه انسان کاری وی ببینه مثلا قرآن ده او که کهید به انسان دما گد چی جنتی دما لوی دنیای جر چی جنتی هله هنک جی جنتی هن او جی قات بقاتن لوان جیانا سورگلی کار خوده ببین او جی او که ادول هری مزن او اوانات بیشن خوده نایدید تشتک بیدیتن نخوده تشتک جیوی هبجی نخوده tişle boyutu bir hebin jine koy. Jiboy ve dibe henek tiş tane de Kur'an edheyi ama gerek em esas nekir. Jiboy ve dibe jun Kur'an e, vek giçava Kur'an xwedê bi xwe mere negirêdest. Mere kare hinek tiştî bi qebûl nekir. Mesela xwedê de ev red dikin. Di Kur'anê de ev tiştê dibe xwedê li jor. Ew dibe ji jor jêr tune. Çünkü di evren di jor jêr tune. Rastiyek ev e. Ji bo ve cîwî nebelî be. Eger yekî cîwî belî vina bixwedê. Bojite wizji Berlinin, ha mezine, ha nizam çava tiştekî wertune. Yek jî nayê dîtin. Ji bo vê ev ayetê derbarê ciyê Xwedê, rengê Xwedê, dîtina Xwedê de evana dibêjin gerek emret bükün, ciberçi, ciber çi? Ji Hem tartışma dikin, bi yukarı tartışma dikin, bu maniyar, mani, manistarı yani e tabi emaniyarı tartışma dikin, be zerdüştiyar tartışma dikin. beraberi ve astengiz var hay nikarim bersiz va xobidin çünkü ne elmi ne mantıki ji bo ve be gerek evana mere sarast di do dibêje bi fikir mere bi akıl mere kar rastî û çewtiye ji hevdû derx bi ezbere na با عقل مره کارش راستی و چوتیه شد در جبوی و حرکت که عقل جیه و اف پرسه تئولوژیه پرسه تئولوژیه ای انسان اوروپی ست سال شازده و حفده انجاح کاری بوم پرس بگرانا اوان میچاری پرس کر مثلا دبی خوده انسان چه کریه خوده انسان خلقاندی او راست fakat jib şunde insan xwediye xwe ji ber çi dibe eger em bêjin insan ne xwediye xwe ye yani akle insan trola witine tê program kirin ji alî xwedê tê belî kirin baş xerab her tişler enyavini lisan diye. E uçakit be ev insan harabiye dike. E demek harabiye bike uçak kode jergoti harabiye bike. E baş kode jergoti harabiye bike. Peki çimat pişir hazap jet kod. Yani hem var çekiriye her tişler enyavini lisan diye. Ev yönlendirmedik. Dibejin ya Müslüman. Çepete, rastete, kode heye. Dıkhavun atet, şiarbun atet, kode her tiştedik hay vici hey. Başı dibeji vakti hay ev ve kaderi jvoy mi datine çima hesap çima tuhas dema ki ez gün hedikim çima mdaviz cehenneme uçak ha uçak ve gerek em günahı xwe nexin üstü xwe akıl hey بعقل ام راستی و خرابی شر دو ناس بکن و بقرار خو ام تبلیغ بن خود نه مسئول خود ام چه کرن ام قلق اندن جوب شوند gerek mere e, zede e, tişta yükleme wî nekim li ser vê esasî dibêjin yani bi iqna akıl kabul bike çi lazım bi gerek em wê gerek em felsefe terceme bikin tenê yani tenê ilahiya terêna O hinek tişt hene tenev elim ten ew Matematik, matematîkê kîmyayê ev tiştana gerek em aktarım bikin ji boî derbarê felsefa Yunan de di derbarê gelek tiştê tîtir di agahê elmî de lêkolîn kir. Û di derbarê ewkê de mesela edaletê de beramberî sistema siyasî xwe di rexne bûn. Evana di serdema Abbasî de jî pêş ketin bi taybetî dewletê carna rê didawan. Ji vê çi rê didawan hêzawayî fikrî hebû. Kitêbê kitabı ne nexuyabûnde Deme dereng de hinek li derê wek Yemen li derê dîtir hatin dîtin eşkere bû hereketeke rasyonalîst aqilcî pir li pêş bêgî teolojiyê red bike bêgî ama be aqil digire dest <coughs> e, devleta İslamê çima ji wan fayda dikir bihêza xwe fikrî beramberî dîn û fikre ji evkaniya wan aryanin sek divê jê fayda dikir ama demagê rêj ji rexnekirina ixtîdarê vedkirin bi ser wan diçû gelek ji wan hatin kuştin bi rengê pir xerab hatin kuştin bi vî şekle ew hereket tasfiye bû yanî guhertinek çê nekir Ne bu ser sebebek akıl hüküm bike ancak rêj aqil vekirin fakat ixtîdar hewqa se tund bû aqilcîtîna dogmatizmê e, e, regirt bu taybetiji disat e, sala yazdadı diriya İmam Gazali de Hamid Gazali de betir dogmatizm xobçikir. Hem navverek yebidin pişiremem.